Во средата <clears throat> зборувавме, оние кои што беа присутни за... За што зборувавме? Ајде, од средата барем им сигурно ќе ви текне, ако не ви текне од сабота, од средата ќе ви текне. Да. Да. Да. За мечот, за Божето Слово, мечот, за необходноста од тоа да го имаме, како прво, слава на Бога ни го дал денеска, го имаме слободно на располагање и да, и да знаеме како да го користиме, затоа што, како што видовме, од сите шест елементи што, го, што ги содржи оној војник Христов, пет се дефанзивни, а само мечот е офанзивен и користи за да се браниме а, успешно од непријателот. Јас денеска би одел во некоја слична насока, разгледувајќи ја разгледувајќи една парабола во Матеј 7 глава, со која што Исус ја завршил својата беседа на гората, на блаженството. И тоа не случајно вака завршил. Ајде да ја прочитаме. Матеј 7 глава, 24 до 27 стих. Значи, зборувал, зборувал, и тоа е една прекрасна проповед, Исус што ја кажал, цела пета глава, цела шеста глава, цела седма глава, матај, цели три глави, значи, една прекрасна проповед за практично христијанство и како еден христијанин треба да живи и на крајот ја завршува оваа беседа со зборовите. И така, секој кој ги слуша овие мои зборови, се тоа што го кажав до сега, секој оној кој што ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек, со мудар човек, значи, кој ја изградил својата куќа на камен. И заврна пороен дошт и надојдоа реки и дувна ветрови и навали на таа куќа, но таа не се разврна, зашто беше заснована на камен. И секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок. И заврна пореден дош, и надојдоа реки, и дувна ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и незиното падјање беше голем. Неслучено вака Исус завршил. Веројатно, често пати и ние знаеме да истакнеме, која проучуваме, дека залобно е ако, е, сега, и два часа проповедаме, изборуваме, ако само слушаме, а сето тоа излезе подосно од нашите уши, од нашата глава и заборавиме и ништо од сето тоа. Се е залудно. Тога сме како кој? Како овој вториот, кој што, значи, безумен човек, кој што гради на песок. Но да видиме, тука има еден куп на символи, парабола секако, е полна со символи кои што ќе ги разгледаме. Не дека не сте слушале за ова, меѓутоа, еве, од мој аспект, јас не се секам дека сум зборувал на оваа парабола. Значи имаме мудар човек, имаме безумен човек, куќа, карпа, песок, односно камен, нели? Актот, самиот акт на градба, исто така е символи, символички прикаж на нешто водите, ветровите, па и самото паѓање на куќата. Што е карпата? Што е каменот, сушност? Сите знаеме да одговориме, нели? Што е карпата, но ајде да видиме подкрепа од Божето Слово. Второ е 32 глава, или 5 Мојсева, 32, четврти стих. И не знам зошто, ама ете, и Константинов, а и песнарката е полна со овој збор стена, стена, стена, стена. Веројатно, може би некои од песните полесно се пеат така, меѓутоа дали стена е македонски збор, не знам, јас не е, секно не е. Карпа, да, морете. Како и да е. Тоа е, вели, стена, во овој превод, читам како што е, тоа е стена. Делото му е совршено, зашто се прави зашто се прави сите, се прави сите негови патишта. Тој е верен Бог и нема неправда. Кој е тој кој што е карпа во ова? Во овој стих. Да, Бог. Поточно овде не ни се кажува кој, тука се вели Бог е тој кој што е стена и карпа. Втора книга Самуилова, 22 глава. Втора книга Самуилова. Втори и трети стих. Ова глава носи наслов Благодарна Давидова песна и ова е всушност псалм. Ова глава е всушност псалм на некој начин. Втори и трети стих пееше, значи Давид пееше Господи, стено моја, тврдино моја, спасител мој, Боже мој, пештеро моја, во која прибегнувам, штит мој, спасение моје, крепост моја. Ти ме избавуваш од насилство. Господи, карпо моја, стено моја. Поточно, ако читаме во прво послание до Коринкјаните, 10 глава, ќе видиме која е таа карпа. Читаме од први стих. Прво послание на Коринќаните 10 глава од први до четврти. Не сакам да ви остане непознато браке дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето и сите се крстија во Мојсија во облакот и во морето, и сите јаде од иста духовна храна. И сите пие иста духовна напивка, зашто пие од духовната стена, која ги следеше, а таа стена беше Христос. Еве одговор на тоа кој е карпата, кој е каменот на кој што треба да градиме. И прво послание до коринќаните, малку поназад, во трета глава, 11 стих, ни кажува една исто важна работа, дека таа карпа треба да биде единствена основа, ако е нешто друго основа, тогаш залудно градиме. 11 стих. Зошто никој не може да постави друга основа, освен она што е поставена, која што е Исус Христос. Тој е аголен камен на други места, како што стои. Основата Исус Христос. Значи, карпата, тој камен на кој што треба да градиме е Исус Христос. Што е куќата? И сега овде ќе погледнеме од повеќе аспекти. Матеј 12 глава. Имаме доста стихови. 12 глава, 43 и 44. Ова еден, ови, ови се исто познати стихови, значи со нечистиот дух кој што најнапред ќе излезе од човекот, значи ја читаме, кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, барајки одмор и него наоѓа. Тогаш вели ќе се вратам во својата куќа од каде излегов. Што е куќата овде? Човекот, да. Премногу е јасно од самиот стих. Значи, ние, секој од нас како поединец е куќа кои што треба да се градиме, самите ние, на Христа, на каменот, на карпата. Псалм 127. Псалм 127. Еден, први стих, да. 127. Псалм, први стих. Ако Господ него гради домот, или куќата, и тоа е убав назив ова, дом, затоа што куќа е куќа е празна куќа, меѓутоа дом веќе се подразбира нешто многу повеќе тука. Ако Господ него гради домот, напразно се трудат зида, напразно се трудат зидарите. Ако Господ него чува градот, напразно бее стражарот, бде е стражарот. И сега во контекст, ако читаме во третиот стих, се спомнуваат синови. Синовите се дар на Господ. Што е овде куќето, Што е домот? Семејството. Тоа е тоа е куќата, семејството. Значи, во првиот стих видовме дека тоа е човекот, сега гледаме дека е пошироко, целото семејство, кое што нормално и тоа треба да гради на Христа, на каменот. Одиме уште пошироко, Еремија 18.6, ова е оној стих во Грнчаревата куќа. Еремија 18.6 Значи, словото му доаѓа на Еремија, стани и слезе во грчевата куќа, во ред, и се шестиот стик вели, не можам ли и јас да правам со вас, Господ, се обрека, како овој грнчар Израелев дому. Зборува Господ, еве како глината во грнчаровата рака и вие сте во мојата рака Израелев дому. Кој е домот, кој е куќата? Божиот народ, Израел. И во Стариот Завет имаме и повеќе места, за тоа, кои што укажуваат на тоа дека Божиот народ е наречен како куќе, како дом, кој што треба да се гради на таа карпа. И во Новиот Завет, што е во Новиот Завет дом, куќа, на што укажува? Прво послание до Тимоте, трета глава. Прво послание до Тимоте, трета глава, 14-15 стих. Ова ти го пишувам надевајки се дека скоро ќе дојдам при тебе, но во случај да се подзабавам, да знаеш како да се однесуваш во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и подпора на вистината. Црквата на живиот Бог, Божијата црква, е Божи дом, тоа е таа куќа која што исто така треба да биде изградена на единствената основа на Христа – Значи и како поединци, и како семејство, и како црква, треба да се градиме на карпата, на Христа. За жал, нашите комши велат дека црквата треба да би изградена врз Петар. Обајаги тој бил карпата, меѓутоа да не се навракаме на тие стикови, знаеме дека едно мало каменче не може да биде корисно за темел. И кога се има предвид дека тоа каменче во случајот на Петар, како што значењето на неговото име е и каменче, <laughs> јас обично милам да кажам некојаш каменче кое што се тркало, значи едно каменче, еден дел од песма, да кажам. И ако градиме на песок, знаеме кај ќе стигнеме. Меѓутоа, ако забележите во целата Библија, никаде карпа, карпата не е символ на човек. Никаде, Секој ше Бог. Се символизира Бог, преку карпа, преку камен. Е сега, како да градиме на карпата врз Христа? Значи, како да градиме и што значи тоа? Ова е исто многу битен дел. Значи, да се навратиме во Матеј 7 глава, 24 стих, значи, почетокот од оваа парабола. како треба да градиме. Што е ли стикот 24? И така секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува. Слушајки ги и исполнувајки ги Божите зборови, Христовите зборови во случај. Знаете ли, кој израз е искористен, односно кој збор е искористен во изразот овде преведен мои зборови? или моето кажување таму во англискиот превод, мислам дека. Логос. Исто како и во Јован, прва глава, први стих. Словото. Логос. Значи, и така, кој ја слуша Библијата, кој го слуша Словото, можеме да кажем, и го исполнува, тој е благоразумен човек кој што гради на карпа. Проучувајќи го Словото и прифакјајќи го во животот, ние градиме на карпа. И еве еден цитат, од, значи повеќето цитати ќе бидат од мисли од гората на блаженствата. Во Христовите зборови кажани на гората содржани се големите начела на законот и правата Божја природа. И оној што дзида на нив, дзида на Христа, карпата на сите векови. Кога ја примаме Божјата реч, го примаме Христа и единствено оние кои така го ги примаат неговите зборови, дзидаат на него. На што треба да дзидаме? На карпата. Слушајќи го словото и исполнувајќи го. Ефсијаните втора глава. Ефесијаните 2 глава додава на ова. Ефесијаните 2.19 и 20. А, меѓутоа, поубав е преводот во случајот на стихови од ревидираниот, па така ќе прочитам од ревидираниот. И така, вие веќе не сте туги и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божито семејство, еве имаме сега куќа, семејство, зошто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците имајќи го како камен темелник самиот Исус Христос. И апостолите и пророците се дзидале врз единствениот темел и не грешиме ако се надзидуваме над нив, затоа што тие се надзидале на Христос. И како се надзидуваме над нив, над апостолите и над пророците? паслушајќи го Словото, кое што дошло од нив, кое што всушност е Божиото Слово, повторно Словото, Логос, а кој што пак е Исус пак. Христос, вистинскиот темел, е еден жив камен и неговите животи им се и неговиот живот им се доделува на сите кои што дзидат на него. Камењата стануваат едно со темелот, оти еден из живот престојува во сите. Тоа е една жива градба. Ваквата градба не може да ја сруши никаква бура, зашто оние кои што живеат во Бога, се ќе пребрдат со Него. Лука 6 глава. Се уште сме во оној дел како да дзидаме и на што да дзидаме, веќе видовме на што. 6 глава, 47-48 стих. Истата парабола, меѓутоа со зборовите на Лука, кај што гледаме уште еден битен елемент. Значи, 6 глава Лука, 47-48. Секој кој доаѓа при мене и ги слуша моите зборови и ги исполнува, ке ви кажам кому му е сличен. Сличен е на човек кој гради куќа и се внимавајте, ископал длабоко. За да градите на карпа, за да градите на цврсто и добро тло, некојаш е потребно да копате длабоко. Да, да, да и поставил основи на камен, а кога стана наводение, овде вели, наводнение, односно, или поплава, реката се насуши кон куќата, но не можеше да ја помрне, зашто беше добро изградена. Како треба, како можеме добро да се изградиме врз основа на таа карпа и слушајќи и проучувајќи го Словото. Како? Некако површни читатели, секавате, од оние 10 девици, петте лудите беа површни читатели. Од неодамна спомнам. Но ние треба длабоко да проучуваме и добро да се втемелиме, затоа што тоа ќе биде тест у последно време. И у последно време ќе издржат само оние кои што се длабоко втемелени, кои што се втемелени на карпот, на вистината, на словото. Треба да копаме длабоко. Е сега, во, под ова градење, кога имаме во обзир дека и ние сме куќата, што подразбираме под градење на таа куќа? изградба на нашиот карактер. И тоа не е лесно, ќе признаеме, сите ние со години сме во црква и сите ние си имаме своји слабости и се уште се бориме со, со нешто, Еве што вели Елен Вајт во исто во мислот гората на блаженствата. Осврнувајќи се повторно на таа куќа која што е изградена на карпа, значи во е, практичен смисол. Овие куќи биле изградени со тешка мака. Не е, значи многу полесно е да изградиш куќа некаде на рамно тло, каде што може лесно тука и камион да стигне, и бетон, и се, се, се отколку таму некаде на некој рид, некој, во некој карпир. овие куќи биле изградени со тешка мака. Не било лесно да им се прииде и нивната положба изгледала по-непривлечна од оние на поляните. Меѓутоа, тие биле утврдени на камен, така што виорите, бесните бранови бури залудно се обидувале да ги срушат. Тешко е. Навистина, изградбата на карактерот не е лесна работа. Но Ако го изградите на карпа, тогаш ќе бидете силни и ќе ги издржите сите проби. Карактерот не се обликува случајно. Еден друг цитат од Совети за детето, онаа книга. Карактерот не се обликува случајно, значи, тој не се одредува од едно избувнување на темпераментот или еден чекор во погрешна насока. Значи, секој од нас може некојаш да направи некој чекор во погрешна насока, меѓутоа не се обликува карактерот на тој начин, туку се обликува постепено, стекнувајќи навики. Повторувањето на еден акт причинува тој да стане навика и го обликува на тој начин карактерот, или за добро, или за лошо. Значи, тие лоши навики кои што ги имаме, сега треба да ги замениме со добри, поучувајќи се од Словото и градејќи на Словото и на карпата на Исуса Христа. Правилните карактери можат да бидат обликувани само со истрени и неуморни напори. Значи, тука има човечки напор секако. Како што врековме, не е лесно да се изгради куќа на карпа. Преку усовршување на секој доверен талент и способност на Божја слава. Секој талент, секој дар треба да го усовршуваме на Божја слава, затоа што и затоа сме и создадени, како што видовме во пуката да го прославиме Господа. Што значи градење на песок, спротивно од ова? Видовме во 26 стих од 7 глава Матеј. Ајде да се подсетиме, вели, секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек кој ја изградил својата куќа на песок. И дојде, дојде бурата, дојдоа неволите, и куќата падна, вели, и паѓањето и беше големо. Страшно. Слушаш, но не извршуваш. Тоа значи градиш на песок. Пример, сите сме имале имале искуства, ќе осведочиш некого за тоа дека иконите се погрешни, значи клањањето нивно е погрешно или било што ќе осведочиш може би за светците дека не постојат други кои што се посредници, туку е само Исус, сите оние свети луѓе, освен неколку и некој кои што не ги знаеме, заминале на небо и се живи. Денеска, тоа. сите други се во гроб. Тоа е многу јасно во Библијата, па да не зборуваме за саботата. Меѓутоа, луѓето одбиваат и такви јасни вистини, нема да ве послушаат, не вас, току тоа е словото кое што произлегува од вашите уста, слушаат, ама не извршуваат. Некојаш и ние сме такви, не е лесно секојаш да се откаже човек од некои своји навики и да стане верен, како што велат. Се одвоил од ова обштество, од нормалното живење. Меѓутоа, ако сакате да живеете, <laughs> според Божјето Слово, ако сакате да градите на карпа, веш едноставно ќе бидете и на такви удари. Но секоја друга градба, вели цитатот, која не е подигната врз темелите на Божјето Слово, ќе пропадне. Видите колко е значајно, колко е битно да сме втемелени на Божјето Слово. На Исуса со други збори, на Карпата со други збори. Се друго ќе пропадне. Човекот кој слично на евреите во деновите на Христа гради врз база на човечки мислење и ставови, внимавајте. Е зашто е битно секој од нас лично да ја проучува Библијата, да знае како да барата со мечот, како што реков во средата. Затоа што ако се базирате на човечки мислење и ставови, тогаш вие всушност градите на песок. Не градите на карпата. Врз традициите кои ги измислиле луѓето, или на делата кои тој сам може да ги направи независно од Христовата милост, ја подигате зградата на својот карактер врз непостојан песок. За жал, еве, денеска, мноштото на луѓе во Македонија се подпираат на традиции и ништо не знаат повеќе од тоа. И ако ги прашате зошто нешто прават, па тоа е традиција од старите остана. Не знаат ни збор повеќе да објаснат за еве празникот што го слава а па да не зборуваме за тоа дали тоа го има во Библијата, дали не. Сето тоа е градба на песок. Сите ние треба да се засукаме добро и да копаме длабоко, ако сакаме да, да градиме на камен на песок. Се друго е, ќе заврши со тресок, со голем пат. Зошто завршува оваа седма глава, односно целата беседа со следниве стикови, значи 28 и 29, веднаш после параболата. И кога Исус ги заврши овие зборови, од како ја кажа параболата, од како кажа целата проповед, значи, народот се чудеше на неговото учење. Зошто? Зошто ги учеше како оној кој има власт, кој има авторитет, затоа што се што кажа беше втемелено на Божето Слово. Од таму доаѓа авторитетот. Не филозофираше, не кажуваше, не цитираше од некои тамо рабински учители и рабини, како што тоа го правиле книжниците и фарисеите, по тоа се разликува. Од сите нив. Што е со ветриштата во параболата? Што се ветриштата? Откровение седма глава. На почетокот од Откровение седма глава се секјавате, тука се она видение како Јован ги гледа четирите ангели, како стојат на четирите агли на земјата, држеки и четирите земни ветрови, за да не дува ветер ниту на земјата, ниту по морето, ниту по некој, по некој дрво. И видов друг ангел кој се издигна од исток и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на четирите ангели на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето. Велики, не пакостете и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, доека не ги запечатиме челата на слугите на нашиот Бог, што се ветештава? Не волите. Пакостање, значи, како што вели овде. Уништување, не воли. И не само тоа. Ефесијаните четврта глава. Што друго? Божето Слово подразбира под ветрови. Ефесијаните четврта глава 14 и 15. Да не бидеме веќе деца кои ги лулеја и ги носи секој ветер на наука, што со човечката измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Туку говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во секо него кој е глава Христос. Што сте овде ветрови? Лажни науки. Лажни науки. Значи неволи, лажни учења кои што ги имате на претек и ќе ги имате уште повеќе во ова време во кое што живееме. Што представуваат водите, Откровение 12.15? Јас очигледно доста скратувам, за да почнува веќе малку подавло да виде. Откровение 12.15. Познат стих исто. А змијата испушти од својата уста вода, како река по жената. За да ја однесе со реката, но земјата и помогна на жената. Што е овде водата? Добро, во ред знаеме, меѓутоа во овој контекст е прогонства. Водата има за цел да ја, да ја гони, да ја уништи жената. Да. Прогонства, неволи, лажни учења. И во една таква ситуација, како би обстанале ние ако не сме изградени на карпа? Последната голема битка, слушате ги овие зборуваат од големата борба, овој цитат а, секојаш ми се врти во глава затоа што е многу битен. Последната голема битка ќе може да ја издржат само оние кои своите души ги засилиле со вистините на Библијата или се добро втемелени на библиските вистини, на Библијата, на карпата. Имаат темел на карпата градат. Добро втемелени. Секој поединец ќе стои пред прашањето, на тест, значи, ќе биде. Дали повеќе ќе го слуша Бога или човек? Затоа што тоа е системот кој што се гради Вавилон, тоа се човечки мудрувања, човечки науки, нешто што е песок, нешто што нема темел во Библијата. Дали ќе му верувате на Бога или на човек? Решавачкиот час сега е пред врата. Дали нашите нозе се втемелени на карпата, на непроменливото Божио Слово. Сите ги бидеме ставени на овој тест. Е сега, меѓу другото видовме дека и преку куќата е представена црквата. Во Откровение 14 глава, втората ангелска вест, и во 18 глава на почеток, кај што се повторува на некој начин втората ангелска вест, па и третата, што имаме? Дека Вавилон падна. Така? Ако таа, значи, ако куќата представува црква, Вавилон е религиозен систем. И се на куп, меѓутоа пред се, таа жена, таа блудница со своите керки, тоа се паднатите цркви. Кои што, што значи сега падна Вавилон? Како паднал Вавилон? Зошто паднал Вавилон? Зошто паѓа? Ке падне од допрва, всушност. Пред се. А, затоа што гради на песок, а не на карпа, на каменот. На лажни човечки мудрувања и науки. И денеска се воспоставува тој светски систем кој што се базира токму на таа човечка мудрост и моќ, како во времето на Вавилонската кула. И слушате ги овие цитати за на крај. Вели, од патриарски пророци, овие се два цитати, решиле, во времето на Вавилон, сега се враќаме, кога се гради Вавилонската кула, решиле тука да подигнат град и во него кула со чудовидувачка височина, бидејќи таа требало да представува вистинско светско чудо. Тој потфат е превземен со цел да се спречи раселувањето на народите по населбе. Ова е нешто спротивно на што Бог го кажал овие не градат на карпата, не градат на Словото Божие, туку сосема поинако. Тој потфат е превземен со цел да се спречи расилувањето на народите по населби. Бог на луѓето им наредил да се разотидат по цела земја. Меѓутоа, овие градители на Вавилон решиле својата заедница да ја сторат единствена и да основаат монархија која подосна ќе ја покори сета земја. Внимавайте, ова се пресликува на денешно време. Монархија која што ќе ја покори цела земја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 човечката мудрост, човечката слава. И сега имаме подолу, исто во тој текст од Патриаси и Пророци, и денес има луѓе кои градат кули, под наводници, куки, кули, Неверниците своите теории ги градат врз боживни заклучици на науката. Овде ги спомнува неверниците. Значи. Се базираат на еволуција, на не знам, некаква си теорија Биг Бенг или не знам што, отфрлајќи го при тоа Божиото откровение. Тие градат куки, кули, меѓутоа на песок, кои што еден ден ќе паднат, ќе се срушат. Отфрлајќи го, значи, при тоа Божјото откровение е дадено во Неговото Слово. Се осмелуваат да кажат своје мислење и свој суд за Божјото морално владење го презираат и омаловажуваат неговиот закон и се фалат дека освен човечкиот разум, ништо друго не им е потребно. Сето тоа е градба на песок. Во така наречениот христијански свет, значи сега ги оставаме неверниците, во така наречениот христијански свет мнозина се одвраќаат од јасното учење на Библијата и својата вера ја градат врз човечки теории и врз пријатни измислици. Тие укажуваат на својата кула како пат по кој може да се искачат на небото. Значи, денеска се градат вавилонски кули, кои што кули, еве се пат, како што вели цитатот, за да се спасиме. И сето тоа се прави или ке го избегнеме Божиот закон, или вака, или онака, ке најдеме ние свој пат до спасение, меѓутоа тоа е се градење на песок. И доека учат дека грешникот не мора да умре и дека спасението може да се осигури и без починување на Божиот закон, луѓето со воскит просто се внесуваат во вешто срочените зборови на тие говорници. Немавете, ова се пророќство на Елен Вајд. Што кажува овде? Луѓето ќе залудеат, ќе одат по таквите говорници. Тоа ќе им биде привлечно да го слушаат. А сето тоа е градба на песок. Не вреди еден ден ќе падне нема да ја издржи последната проба. И тие цркви се полни. По Америка тие мега цркви, така наречени. Да се чудиш, дори и карта се плаќа, па нема место каде да се. Но тоа е безвредно, тоа се човечки науки, тоа се лажни науки, тоа е Вавилон, кој што ќе падне. Затоа што не гради на карпа. Традиции, човечки размислувања, човечки науки. Сето тоа е песок. Ние треба да градиме самите, треба да се градиме, својот карактер да го градиме на Словото. А видовме дека надградувајки се на тој аголен камен, на таа основа, на карпата, на Исуса и на апостолите и пророците понатаму, ние всушност стануваме дело таа жива градба, живи камења и тој живот Христов станува наш живот. Карактерот ни се менува, читајќи го, проучувајќи го Словото и брајќи сила од Духот Свети да го исполнуваме. Тоа сме како оној мудар човек кој што гради на карпа. И на крајот ќе завршам со 27 псалм, 5 стих, едно ветување. Давид вели овде, тој ме засолнува во својот чатор, во зол ден ме крие во скрилницата на својот чатор. Тој ме издига на карпа. Предадете му се на Господа, да му се предадеме сушност на Господа во негови раце. Тој ке не издигне на сигурно тло на карпа, а ние да му бидеме послушни, да го слушаме Словото и да го исполнуваме со негова помош, и така ќе бидеме сигурни пред секоја наревна проба која ќе дојде. Амин.